بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بآسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن हाणे आदम हज़रत आदम अल इस्लाम ऐं हुनजे दुश्मन वॾो जेको आहे शैतान इबलीस हुनजो ज़िक्र कयूं पिया सूरत बकर खां शुरू कईसूं ॻाल्हि पोइ सूरत आराफ़ ते वियासीं पोइ सूरत साद जी ॻाल्हि कईसूं पोइ सूरत हिजर जी ॻाल्हि कईसूं हाणे इहे चारई सूरतूं पंहिंजो कुझु उन्हनि जो ज़िक्र थियो हाणे वरी सूरत नहल खां शुरू था कयूं सूरत नहल सूरत बनी साहिल सूरत कफ़ ऐं सूरत मरियम ऐं सूरत तुआ इन में वरी ज़िक्र ईंदो शैतान जो हाणे शैतान जो ज़िक्र था कयूं थोरो घणो मतिलबु हिन खां बचण जे लाइ घणा नमूना पर तव्हां ॾिसो त हुनजा केॾा फितना आहिनि केॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि सो इहो पंहिंजो हिते पढ़ूं था पहिरीं सूरत नहल खे मुख़्तसिर पहिरीं सूरत नहल में हिकु सौ अठावीह आयतूं आहिनि हाणे हीअ हिकु सतानवे आयत खां ई पाण पढ़ण था शुरू कयूं त जेतिरो अलाह ताला फरमाए थो त मन अमिल साल इन ज़करिन ओ उनसा जंहिं बि अमल कया साले सुठा जेको भरे पोइ मर्द हुजे नर हुजे हुन मां या मादी हुजे औरत हुजे या मर्द हुजे मिन ज़करिन ओ उनसा उहो मोमिन पोइ मोमिन बि आहे अमल साले बि अथसि फलनि न हुई न हू हयातनि तयबतनि पोइ हुनखे असां गुज़ारींदासूं हुनजी ज़िंदगी जेका गुज़रंदी स हयात तयब सुहिणी सुठी पाक हयाती हुननि जी गुज़रंदी इनशा अलाह आमिनीन अलाह आमनीन अला तालीआ असांखे हुननि मज़ाक जा पोइ वरी आसने हुनखे ज़ा ॾींदासूं सुठी सुहिणी पंहिंजो जेको अमल कयो हुओ उन जे बदिले में हाणे इते अलाह ताला हाणे हू आया थो करे जेका पाण जंहिंजे हुकुम जे मुताबिक़ असीं आउज़ में न शैतान अज़ीम सां शुरू कंदा आहियूं काफ़ी सूरत पढ़ंदा आहियूं त अलाह ताला फरमायो हिते ई उहा ॻाल्हि थो करे फज़ाख़र अतल खुर जॾहिं तव्हां क़ुर खे पढ़ो था फस्त इज़ बिल्ला पोइ पनाह घुरो अलाह खां मिन शैतान रज़ीम शैतान रज़ीम जेको तरियलु आहे उनजे शर खां तव्हां दुआ घुरो पंहिंजो पनाह घुरो अलाह ताला खां त इहा आयत आयो आहे हिन नंबर आहे हिकु सौ हिकु सौ न पर अठानवे नंबर आयत आहे सूरत नहल में सूरत नहल जेका सोरहीं नंबर सूरत आहे हिन जे करे असीं क़ुर शरीफ़ पढ़ण जे लाइ पहिरीं औज़ बिल्ला बिन शैतान रज़ीम पढ़ंदासूं पोइ बिस्म रहमान रहीम पढ़ंदासूं वग़ैरह त अहिड़े नमूने सां क़ुर शरीफ़ पढ़िबो पर हाणे हिते फरमाए थो त जॾहिं क़ुर शरीफ़ पढ़णु शुरू कयो पोइ जॾहिं पढ़ी तूं क़रान फस फ़ैज़ा ख़र अतल ख़ुरान फ़स्त इज़ बिल्ला त पोइ पनाहठ गुर पनाह घुर पना वठि अल बिल्ला अलाह जी मिन शइवान रज़ीम शेतान रजीम तरियल खां अलाह जी पनाहठि इन हू लैशरू सुल्तान हुन को सुल्तान कोन्हे हुन का हलंदी कोन्हे हुनजो को ज़ोरु कोन्हे अल लज़ीन आमनूं जेके ईमान वारा आहिनि तन ते हुनजी हलंदी उहे अला रबीम यकलून ऐं जेके पंहिंजे रब ते तवकलु कनि था उन्हनि ते हिन शैतान जी हलंदी कोन्हे हुनजो ज़ोर कोन्हे हुनजो सुल्तान न आहे हुनजो हुनजो सुवरती हुनजी अथॉरिटी पावर कोन्हे ताक़त कोन्हे इन मां सुल्तानू हुनजो सुल्तान हुनजी अथॉरिटी पावर उन ते आहे अल लज़ीन यल हू जेके रस हुनसां दोस्ती रखनि था ये त वल्ल वल माना दोस्त थी रखनि वली वली उल्लाह वली उल्लाह आहे या वली शैतान हिकिड़ा अलाह जा वली आहिनि ॿिया शैतान जा वली पोइ जेके वली शैतान जा था थियनि इहे त वलवन हू हुन सां यारी रखनि था दोस्ती रखनि था अलाह पनाह में रखे अदी चवंदा असांजो यार शैतान शैतान जेको आहे यारी हुन खां पनाह घुरबी अलाह ताला खां हे यार अला परे कजांइ असांखां पोइ ये त हू बि ऐं जेके शिरक कनि था अलाह ताला यानी ॿिया जेके ख़ुदाऊं हीअ हुयूं हुन सां शरीक मुश्रिक जेको आहे उहो हुनखे दोस्त थो रखे ऐं दोस्ती जेको हुन सां रखे थो तंहिंजो हू दोस्त आहे सुल्तान हुन ते अथॉरिटी पावर हुनजी हले थी हाणे हिते इहा बदल न आयातन मकान आयत अलाह आलम बिमा यू नज़िल कालू इन मां अंत मुफ़्तर पोइ अलाह ताला बि इशारो करे थो त के सूरतूं बदिलजनि थियूं या के आयतूं बदिलजनि थियूं के नसख ऐं मनसूख जो इहो ज़िक्र आहे त जेकॾहिं पोइ वरी माण्हू चवनि था त हीअ पाण ठाही अथसि हीअ छो छॾे ॾिनी अथसि कीअं थियो आहे हिन जा मसाला हाणे उते ई हले थी पाण हिते इनशा हिन खे ॻाल्हि खे पूरो था करियूं ऐं वरी हलूं था सूरत इब्राहिम सूरत बनी साहिल ते पहिरीं हिन में ज़िक्र आहे त कहिड़ियूं ॻाल्हियूं सुठियूं आहिनि तौरात जे आयतुनि जहिड़ो ज़िक्रु आहे पंहिंजे आयत खां वठी ॿावीह आयत खां वठी पंहिंजो आहे बहितरी वाए केसिताईं त हीअं कयो हीअं न कयो हीअं न कयो इहो जेको तौरात जे चइनि कमाल में अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि उन में हिते ॻाल्हि थो करे मुबज़रीन जी जेके हथ फाड़ आहिनि ख़र्चु कनि था अजायो ख़र्चु जेको कनि था उन्हनि जी त किनल मुबज़रीन कानू इख़वान शयातीन उहे शैतान जा ॿाहिरि आहिनि हुनजो कान शैतान रब ई कफ़ूर आहे बेशक शैतान जेको आहे सो पंहिंजे रब जो इनकार करिणो आहे बेफ़रमान आहे गाफ़र आहे मुनक़र आहे अलाह जो पोइ इहा ॻाल्हि हिते आहे पर अॻिते शैतान जी वधीक ॻाल्हि आहे हीअ हीअ आयत आहे कानू हिन मुबज़ीन क़ानून इख़ान सतावीह नंबर आयत आहे सूरत बनी इसराइल जी हाणे अॻिते हली टेवंजाह नंबर आयत मंझि अने सूरत जे सूरत बनी इसराइल जे अलाह ताला जे कुल इबादी मुंहिंजे ॿाननि खे चओ कुल इबादी यकूल लती ई आसन सुठी ॻाल्हि कंदा करियो जेका सुठी ॻाल्हि हुजे उहा चवंदा करियो अजाई शर वारी ॻाल्हि नापसंदगी वारी ॻाल्हि कावड़ ॾियण वारी ॻाल्हि न कंदा करियो इन शैतान यन ज़म शैतान जो आहे नज़ थो करे जहिड़ो थो कराए यूसुफ अलाम चयो त शैतान जहिड़ो करायो मुंहिंजा ॿाहिरि जेके आहिनि वीचारा भला माण्हू आहे पर पोइ शैतान जेको आहे भला हिन ते उहो लफ़्ज़ु आहे हिन शैतान यन ज़हू बइन हुउम शैतान जो आहे माण्हुनि जे विच में जहिड़ो तोखे अहिड़ी ॻाल्हि माण्हुनि जे वात मां कढाईंदो मूं जहिड़ो को माण्हू अहिड़ी उबती सुबती का ॻाल्हि करे वठंदो पोइ उहो अॻियां कहावर कंदो पोइ जहिड़ो थी पवंदो इहो जेको आहे सो शैतान थो जहिड़ो कराए हिन इन शैतान यान ज़गु बेन होम इन शैतान कान लील इंसानु अधूअ मुबीन आहे बेशक इन शैतान जेको आहे सो माण्हू जो इंसान जो जेको आहे सो पधरो दुश्मन आहे अदू आहे फरमाए थो ربکم बुख़ुम आलम اللہ अल्लाह ताला तव्हांखे ॼाणे थो तव्हांजी हर ॻाल्हि खे کے यश रहमकुम अला ताली चाहे तव्हां ते रहम करे जंहिं ते वणेसि जंहिं ते रहम करे ओशब कुम जंहिंखे चाहे तंहिंखे अदाब ॾिए उमार सलाह करीम वकील आहे हे नबी पाक सलाह तूं हिननि ते वकील करे कनि मोकिलियो वियो आहीं ॿिए हंधु फरमाए हाफ़ीज़ करे कोन मोकिलियो आहीं हिन करे हीअ ॻाल्हि जेका अॻिते कई हाणे अॻिते अञा हिन सूरत में बनी साहिल में पंहिंजो ज़िक्र आहे शैतान जो अॻिते हली अलाह ताला फ़रमाए थो त हीउ जेको ॾेखारियोसीं तोखे यानी महाराज जो ज़िक्रु ऐं नडा इशारो वरी हाणे पहिरीं आया चा हुई तो महाराज जो ज़िक्रु हाणे हिते इलाह फितनतूनतुरान इहे जेके आहिनि फितने जूं ॻाल्हियूं आहिनि तोखे आहे न हुन कबीर आहे हाणे हितां इकठ आयत खां वरी शैतान जो ज़िक्र थो अचे वयस कुल ना असां तोखे चयो कुल न असां जॾहिं मलाइकनि खे चयो वइस कुलनाक जुदू सिजदो कयो आदम खे सजू सभिनी सजदो कयो इलाह इबलीस जे काल हुन चयो लिमन ख़लक त न छा उनखे सॼो करियां जंहिंखे तो पंहिंजे तीन मञा मिटी मञा पैदा कयो आहे तीन तोए सां उहो वतीन वज़ैतून उहे ते सां उहो तीन जेको आहे सो उहो अंजीर जो वणु आहे ऐं हीअ तीन तोए सां हीअ जेको आहे सो मिठी आहे मीन मिटी चिकी मिटी आहे छा काल अरई तक हाज़ल लज़ी कर्रम त हलई हाणे हीउ शैतान थो चए चए थो हीउ ॾिठो अथई जेको खलकियो आहे अर अई तक हाज़ल लज़ी कर्रम त हलई मूं ते हिन खे इकराम कयो अथई वधीक इन खां वधीक तो फज़ीलत कई आहे हाणे इन मज़ा ई साबित थो थिए त फरिश्ते फ़रिश्ता जेके आहिनि या जिन जेके आहिनि उन्हनि खां इंसान खे फज़ीलत आहे ऐं करम त अलइय मूं ते इहो पाण शैतान पाण थो मञे इन करे अलाह ताला चए थो असां पंहिंजे इंसान ते इकराम कयो आहे इहो बि हिन सूरत में आहे अॻिते ॻाल्हि आहे पोइ हिते रहिजी वियो त काल आर तक हाज़ी करम त अलई हिन खे ॾिठो अथई जेको जंहिं ते तो इकराम कयो आहे मूंखां वधीक फज़ील ॾींदई इन सां उहो कहिड़ो कमु कंदुसि करम त अलई अल अक्षर त ने जेकरे मूंखे थोरो मोहलत ॾींदे ताख़ीर कंदे मुंहिंजे हिसाब किताबु मुंहिंजे मूंखे ख़तमु करण में लाइन अख़र अथनि डर ॾींदे मूंखे इलाही योमिल्या योमल क़्यामत जे ॾींहं ताईं डर ॾींदे हुते अची योम यब वसून हाणे योमल क्यामत उथण ताईं मूंखे डर ॾींदे आह त नि ज़रूरीअ हू त हूअ बेख कढी छॾींदुसि ऐं हुनजो पाड़ पटे छॾींदुसि आतनी कन पाड़ जेका आहे हुनजी पटे छॾींदुसि ज़रूरीत हू औलाद जी आदम जी हिन आदम खे जेको तो एतिरो कयो आहे इकराम कयो अथई या हुनजी पाड़ पटे छॾींदुसि हीअ आतनी कन ज़ुरियत हू इलाह खलीला सवाइ थोरनि जे काल काल पोइ अलाह ताला हुनखे चयो तूं वञु भला ठीकु आहे वञु तोखे मोहलत आहे पोइ जेको फमन तबियत जेको तुंहिंजे पोयां हलियो मिनूम हिननि मज़ा जेको तुंहिंजे पोयां हलियो त इन जहनम जुज़ाउम जुज़ा अम मौफु आहे त तव्हां सभिनी जी जज़ा जेका आहे सा सजा जेका आहे सा जहनम थींदी पंहिंजो जुज़न मफ़ुर आहे पूरी पूरी तव्हांखे ॾिनी वेंदी आहे बसि तफ़्सिज़ मनीस्ता त हाणे हिते इहो जेको तमामु अहम ॻाल्हि आहे त हिननि ते तूं हमिलो कर भले हिननि खे तूं छेड़ हिन खे तूं टिपु ॾियार थींग ॾियार बसि तफ़्सिज़ मेन होम जीअं सॻी हिननि मज़ा जिन जेका ताक़त थो हुजे सा तूं हिननि ते तूं भले हलाए ऐं हिननि खे जेको आहे मुझाए भले बि पंहिंजे आवाज़नि सां हाणे सभु त अहिड़ो मतिलबु जेको ॻाइणु हुजे वॼाइणु हुजे बुछलाई जो शेर हुजे ही उहो आवाज़ु आहे शैतान जो <clears throat> इन में हीअ आवाज़ जी ॻाल्हि कयईं वजलिब अलिम बि ख़ैलिक ऐं हुन ते चढ़ चढ़ जीअं हमिलो कंदो आहे लश्कर जेको दुश्मन जो चाढ़ चाढ़ी चढ़ाई करे ईंदो आहे उन अजलिब अलिम बि ख़ैलिक घोड़े सुवारनि सां <laughs> तलाका कोन थो करे पर अज व शारिकुम फिल अमवाल ऐं तूं हुन सां शरीक थी हुनजे माल में हुनजो माल जेको आहे शैतानी माल थी वञे हलियो हराम जो माल पियो हुनमें शैतान थी वियो माल जेको आहे सो कमायईं पर हुन में विझी छॾियांई शैतानी माल त उहो सॼो माल शरीक थी वञे हुनजे मालनि में औलाद हुन औलाद बि तूं शरीक थी वञ शैतान हाणे औलाद बि कीअं थो शरीक थिए जो चए थो अलाह ताला हुनखे ॾिनो औलाद पर चए थो मूंखे फलाणे ॾिनो आहे मूंखे फलाणे ॾिनो आहे मूंखे फलाणे लात मना सौ उहा अज बि अलम बि खई लिख तूं हुन आवाज़ सां हुन सां कर ऐं हुन सां पंहिंजो कैवलरी तुंहिंजी जेका घोड़े सुवार जेके तुंहिंजा लश्कर जा आहिनि उहे तूं हुननि सां भले हला उहा रिझ लिख ऐं हुनजो प्यादा जेके अथई से पंहिंजा हुन ते छॾे ॾिजांइ फिल अमवाल ऐं शरीक जांइ हुननि खे माल में ऐं पंहिंजो औलाद वल औलाद हुनजे औलाद में तूं शरीक बि लिथ वाइद होमि ऐं हुननि खे दिलासा ॾिजांइ सुठा वाइदा ॾिजांइ तूं तव्हां तोसि अहिड़ा कंदो अहिड़ा कंदो अहिड़ा अहिड़ो करे ॾींदो पर थींदो कोन्ह पोइ शेता चवंदो आऊं भुजी थो परे थिया बाबा अञा आलमीना अञा भरीकुम पोइ इहा ॻाल्हि वरी सुत हर्षर में थिए थी वाइदा तूं कर भले हुनखे इहो अलाह ताला हुनखे छॾि छॾे थो ॾिए इहे सभु अलाह ताला हुनखे इजाज़त ॾिनी आहे त तूं भले ई हिननि में तूं शहीद थी हुनखे उहो माई इहा ई तू शैतान इलाह गुरूर आहे त शैतान जेको वाइदो थो करे को ॿियो कोन थो करे सुठो वाइदो पर सवाइ हिन जे जो धोके जो वाइदो गुरूर जो वाइदो गुरूर जी माना अॻु में पाण कईसूं त गुरूर माना तकबुर ऐं हथु वॾाई न पर गुरूर माना धोखो ठगी ठगी वारो वाइदो यानी कूड़ो वाइदो हुजे पर सच करे ॾेखारिजे पोइ माण्हू अॻियूं मञी वञे हलियो त हुजणु ज़रूर थियो इन इबादी लह लाइ सलाह सुल्तान मुंहिंजा बाना जेके आहिनि तंहिं ते तोखे सुल्तान त अथॉरिटी पावर तोखे कोन्हे ताक़त कोन्हे तुंहिंजो ज़ोर उन्हनि ते न हलंदो तुंहिंजो वकफ़ा बि रब वकील आहे ऐं रब जेको आहे तुंहिंजो सो वकील आहे काफ़ी पंहिंजे नबी पाक सलाह रसम खे चवे थो अलाह ताला ربكم الذي लधी لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما बि رب تنجو رب पंहिंजो तुंहिंजो रब आयो जेको کي थो ॿेड़ियुनि ۾ पंहिंजे समुंड में ऐं जीअं ॻोल्हियो तब तहूमिन फतल ही हुन जो फ़र्ज़ जेको انه كان بكم رحيما بيشڪ الله تعالى هو कुम रहीम आहे बेशक अल्ला ताला उहो इहा आहे तव्हां ते वॾो रहीम रहमान रहीम महिरबानी हाणे ताईं पढ़ीसूं आयति सठि खां वठी अहिड़े क़िस्म जो मतिलबु इहो पढ़ियोसीं ऐं हिन में शैतान जूं इहे ॻाल्हियूं अची वियूं आयत सठि खां वठी आयति छह अठ ताईं इहे छह आयतूं इहे पढ़ियूंसीं इहे सूरत बनी साहेड़ में हाणे हलूं था सूरत काफ़ में ज़िक्र आहे शैतान जो हाणे सूरत कहफ़ जो थोरो असां पंहिंजो मुख़्तसिर कयूं त पहिरियां ई हज़ूर सलाह सां अलाह ताला मुखातिबु थियो पहिरीं शुरू शुरू वारी आयतुनि में उनखां पोइ कफ़ में जेके सुता आहिनि वञी टे सौ नव साल ऐं पोइ वरी जाॻिया पोइ वरी माण्हू विया ॿार उन्हनि जो ज़िक्र थियो उनखां पोइ जेके पंहिंजो पंहिंजो ॿनिनि में जेके ॿ ॼणा आहिनि पंहिंजो चवंदा मुंहिंजी बनी भली तुंहिंजे बनीअ खां उहो उनजो ज़िक्र थियो उनखां पोइ आख़िरत जीअं ॻाल्हियूं थियूं पोइ हिते क़यामत जी ॻाल्हि थी त अहिड़े नमूने सां हिसाबु किताबु थींदो उन खां पोइ जेको आहे सो वरी अलाह ताला चए थो त भई खुलना लिल मलाइक तिस दू ले आदम अल जॾहिं मलाइकनि खे असां चयो त सजदो कयो आदम खे इलाह सजदू इलाह इबलीस पोइ इबिल सजदो कयो इबलीस कान मिनल जिन हू हुयो जिननि मज़ा फसक अन अमर रबी पोइ पोइ पंहिंजे रब जे अमर जो फासक थियो फसक हाणे फासिक सूरत सूरत बनी साहिल सूरत बकरा में पढ़ी परीज़ूं पहिरीं फासिक केरा आहिनि अहिड़े अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि फ़ासिक हाणे हिते फसक फसक माना ॾिसो भई कंहिं ॼाणी वाणी हिननि खे सॼी ख़बर हुई त हीअ सही ॻाल्हि आहे उहो माण्हू ॾिसो उबे करे त पंहिंजो उहो फासिक थियो यानी असां मुस्लमान त आहियूं पर जेके ॼाणी वाणी गुनाह जा कमु करियूं ॼाणी वाणी ॾिसो बि कयूं अलाह ताला जे अकाम खे न ई अञल मुनकर आमिर बिल मारूफ़ खां पासो करियूं ऐं पंहिंजो बुछड़ाई पाण पखिड़ींदा वरितूं धरती ते चवरायूं पिया त हाज़ी हा आहियूं मुस्लमान पर हूंदा पंज वक़्तु निमाज़ूं ज़कातूं बि ॾाढियूं था ॾियूं ख़ैरातूं बि धूल फ़साद घणियूं था करियूं पर पंहिंजो हीअ बुछड़ाई छॾियूं कोन था चोरी ज़नाकारी बदमाशी शराबखोरी इहे सभई कमु कयूं था त हीअ फासक थिया इन माना में माण्हू फासक ऐं फुज़ूर फाजिर अहिड़ी माना में आहिनि फ़ाज़िर उहो जेको गुनाह जा कमु करे पियो पोइ ख़बर न आहे त हुनखे पंहिंजो मालूम आहे या न आहे पर उहो गुनाहगार आहे फाजिर आहे आसिम आहे गुनाह थो करे पर फ़स हिन हिन हिन शैतान जेको आहे सो अलाह ताला जे हुक्म जी इन राफ़ी कई ॾिस ओबे कयो हिन ॼाणी वाणी फ़सु आनम रबी अफ़त त हफ़्तत ज़रूरीअ त हू औलिया मंदूनी पोइ अलाह ताला चए थो असांखे ऐं तव्हांखे मतिलबु त इंसान ज़ात खे त तव्हां हुनजी हुनखे ऐं हुनजे औलाद खे ज़रूरीत खे पंहिंजो दोस्त करे वरितो आहे मूंखां सवाइ यानी मूंखे छॾे अलाह खे छॾे ऐं पंहिंजे शैतान ऐं हुनजो औलाद खे पंहिंजो दोस्त करे वरितो त पोइ बेस हले न बदिला पोइ कहिड़ो न बुछड़ो बदिलो आहे ज़ालिमनि जे लाइ जेके अहिड़ो कमु कनि था शैतान खे पंहिंजो यार करे था सम्झनि पोइ हाणे हिते ॿियूं ॻाल्हियूं हली वियूं पर हिते शैतान जी ॻाल्हि आहे सुञातो त हिते पूरी थी वई अॻिते जेको हज़रत मूसा आल इस्लाम ऐं हुनजे पंहिंजो य यूश बि नूह जो ज़िक्र थो अचे पोइ मानी खाइनि था पोइ मानी जे लाइ चए थो यूस मसाले सां त मानी कढ भला त चए थो मूंखां विसी वई ॻाल्हि हिते वई शैतान ते हणे थो चए थो अमा इंसान शहीत अर्ज़ु करो शैतान जेको आहे मूंखां विसारे छॾी इहा ॻाल्हि त तव्हां ज़िक्र करियां पर इहा ॻाल्हि हिन सूरत में मज़ा आहे हिन जी आयत नंबर टे टे अठ आहे पोइ वीचारो हाणे करे न करे पोइ शैतान ते सभु हलूं था असीं बि जेके सभु ॻाल्हियूं लॻनि थियूं शैतान ते वञी असांजो बहरहाल पोइ हीअ सूरत कैफ़ जेका आहे तमामु सुहिणी सूरत आहे हिन में उहे माण्हू जंहिंजो अहमाल जेके आहिनि से क़बूल कोन पवंदा हुनजो वज़न कोन्ह थींदो इहे ॻाल्हियूं अचनि थियूं पोइ सूरत जेका आहे तमामु सुहिणी आयतुनि ते ख़तमु थिए थी त पंहिंजो हिन अमिल नलज़ीना वनूं अमल्सालत कनि जना वग़ैरह पाण इहो अलहमिला इहा ॻाल्हि हिते पूरी था कयूं हाणे अॻिते था हलूं वरी सूरत पंहिंजे सूरत मरियम में सुद मरियम इस्लाम पहिरीं हज़रत ज़खरीया जो ज़िक्र थो अचे पोइ हज़रत मरियम जो पोइ हज़रत ईसा अल जो पोइ हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िक्र थो अचे हेॾे किस्म नबियुनि जो ज़िक्र थो अचे कुल जलनान नबी आहे फलान जय नबी कयोसीं हुनज़रत मूसा इस्लाम जो ज़िक्र थो अचे पोइ ॿियनि नबियुनि जो इस्माहील ऐं पंहिंजो इद्रीस अल इस्लाम जो ज़िक्र थो अचे अनूहन इब्राहिम इसाहिल वग़ैरह जो ज़िक्र थो अचे हदइना ववइना इलाहत आयात पंहिंजो इहे ॻाल्हियूं अचनि थियूं पोइ हिन सूरत में बि हली पंहिंजो आयात नंबर टियासी में अलाह ताला फरमाए थो त अलम तर अना अरसल न शयातीन न अलल काफ़ीन त अज़ अज़ा त ॾिठो कोन त छा असां छॾिया आहिनि शैतान मुनक़रनि ते जेके उभारीनि था उन्हनि खे ॾाढो फला ताजल आलम पोइ चवंदा वाह वार असां त चवंदो किरे पंहिंजो आसमान जो टुकड़ो असां त चवंदो अज़ाबु अचे पोइ चैलेंज था कनि लतड़ा खे पोइ लतड़ा चवे थो ऐं तकिड़ो कोन आहियां अहिड़ो ॿारु कोन आहियां हितां हीअ ॻाल्हि में अची वेंदो हलियो मूं सभु कंहिंजो वुकर करे छॾियो आहे वक़्तु भले तव्हांखे चूट छॾे छॾे ॾिनो अथऊं तूं बि नबी पाक सलाह सां अलाह ताला मशवरो थो ॾिए त तूं बि थकल न कर त पंहिंजे इन्हनि ते त मतिलबु अदा भले मोकिलींदी आहे न इन मां न अदुम अदा असां ॻणियूं था उन्हनि जो जेको आहे सो वक़्तु पूरो ठहियो पियो आहे असां उन वक़्तु हिननि ते कंदासूं पंहिंजो अज़ाब जेको आहे मोकिलिणो सो मोकिलींदासूं हाणे हितां पाण हलूं था वरी सूरत तोहा सूरत तोहा जेका आहे असां शुरू खां वठी पंहिंजो हज़रत मूसा अले इस्लाम जो ज़िक्र आहे हुनमें पोइ आख़ूरत जे आख़िरि में हज़रत आज़म अलाम पंहिंजे इबलीस जो ज़िक्र अचे थो वरी अहिड़े नमूने सां तफ़सील सां हिन में जहिड़े नमूने सां सूरत बकर में ॾिठोसीं सूरत अराफ़ में अहिड़े नमूने सां हिते वरी तफ़सील सां अचे थो रसोल साह खे मुखातिबु थी अलाह ताला फरमाए थो हिकिड़ो हिकु सौ हिकु सौ चोॾहं नंबर आयात में फताल अलाह फताहल हक पोइ मथां आहे अलाह बादशाह सचो भला तजल बिल अलाहल मिन कबल ऐं क़ुर पढ़ण में तकड़ि न कर जेसि ताईं पूरी वही जेका असां अची वञे पूरी यानी रसोल साह संभाईंदो त मूंखां मथां विसरी वञे हिन करे आऊं हुनजे पोयां पढ़ंदो पर चवंदा चकर न कर असां तोखे पाण यादि ॾियारो कुर रब ज़िदनी इल्मु आहे ऐं चओ त पंहिंजो रब ज़िद मुंहिंजो ए रब मुंहिंजो इल्मु वधाए अलाह मां आहे क़ादि साहब जी मूं ॻाल्हि पढ़ी पे उन मज़ चई त हीअ मूंखे आहे तमामु सुहिणी लॻी ऐं मूं तूं हिन ते आऊं पंहिंजो हीउ पढ़ंदो आहियां घणो अक्सर ऐं पोइ अलाह ताला हुनजो इल्मु वधायो ऐं अलाह ताला हुनखे खे मक़फ़त करे हुनखे जिनत में जायूं ॾिए रब कुल रब ज़िदनी इल्मु आहे हीअ आहे त साहब खे अलाह ताला सेखारी त हीअं मूंखां तूं इल्म जे वधण जी ॻाल्हि घुर इहा हिते ॻाल्हि करे हाणे चए थो वलकद अहिदना इला आदम मिन कबल ऐं असां वाइदो कयोसीं खां अॻु में पंहिंजो इहा आयत हिकु सौ पंद्रहीं फर नसीह उहो वाइदो जेको हुन खां विसरी वियो व नसीह त इंसानु इंसानु जेको आहे इन करे आहे जो नसीह हुन खां वेसर थी वेली हिन में ॿ ॻाल्हियूं आदम अलाम जे तरफ़ां अलाह ताला जो हिकिड़ो एपोलॉजी पेश कई आहे त हुनखां ॻाल्हि विसरी वई हिन करे सूद बकर जे आख़िर में अलाह चयो ओ अख़्तारा जेका असांखां विसरी वञे या जंहिंमें असीं ख़ता कयूं असांजूं ख़ताऊं ऐं असांजी वेसर असांखे बख़्श हाणे त वेसरु जेका आहे सा एतिरी यानी कोन्हे जो हुन खे वॾो अज़ाब कजे पर हुनजी तकबुर जेको हुयो पंहिंजे शैतान जो सो वेसर जे करे कोन हो हुनखे चङी तरह यादि हुई ॻाल्हि हुनखे जेको आहे सो हथु हुयो वॾाई हुई तकबुरु हुयो ऐं पंहिंजो नाफ़रमानी हुयसि पर आदम अल जेको आहे नसीह हुन पां विसर थी वई ॻाल्हि विसरी वई खां वलम नजी लहू अज़म आहे ऐं असां हुनखे अज़म न ॾिठो डिटर्मिनेशन हुन में न हुयो यानी पूरी पकी पुख़्तगी जेका हुन में कोन हुई असां चयोसीं हीअ न कजांइ त हुन हीअं करे वरितो हिन में ॿ ते सबबु अलाह ताला ॼाणाया फ नसीह वलम नजी लहू अज़म आहे हिकु सौ पंद्रहीं आया त वयस कुल जुदू आदम हाणे फरमाए थो त सभिनी चयो मलाइकनि खे त सजदो करियो आदम खे फसजदू इलाही नाफ़रमानी कई कयो पोइ असां चयो आदमलाम दुश्मन आहे ولی زوق تجیے زال جو تجیے گھر والی جو تجی جاتھی ہے زو ساتھی ہے پارٹنر اگریز استعمال تھا کرنا ہر وہ اصل ڈیم پاٹنر پڑھنا چاہے پر زوج مانا مرد اور زو جان زو جی نسن زوج فلاں یوخ جن خ جنتی ف تشخا मथे ॾिसी मथां की तोखे जनत मां कढाए विझे पोइ तूं तकलीफ़ में पइजी वञे पहुं हलियो तश्का माना तक तकलीफ़ जेका में पवंदे पोइ फला युख न खुमा पोइ तोखे तव्हांखे कढाए न विझे पंहिंजे जनत जन्नत मथां जन इन लख अलाह तजू अफ़ी आहे हाणे जनत जी ॻाल्हि थो करे अलाह ताला हज़रत आज़म अल इस्लाम खे सेखारे थो त हिते जिते जनत में तूं आहीं हिते तोखे का बुख कोन हूंदी बुखियो न हूंदे तूं अलाह त जूअ फी हा वला तारा ऐं तू त उघाड़ो कोन हूंदई अन खे अल अलाह तज़माओ फी हा वला तद हा ऐं हिते न ऊं ऊं तोखे लॻंदी न ऊं थींदे वला तद हा न उस लॻंदी आई दहा जो वक़्तु उस जो वक़्तु जेको ॿ जीअं तपंदा आहिनि उहो तोखे न को गर्मी थींदी न को तोखे उञ थींदी वसि वसि इलाही शहीत आहिनि पोइ शेता जेको आहे सो हुन विस विसो विधो दिल या आदमु अल अदुख अला शुल मुल्क हीअ साॻियो अहिड़े क़िस्म जो बयानु जेको आहे सूरत ऐराफ़ में हुनखे वसपस ॿुधाईं त छा हल अलाह ताला हीउ तोखां रोकियो आहे तंहिंजो ॾस ॾियां तोखे हिते फरमाए थो त ऐं तोखे ॾस ॾियां अल अदुल लुख अला अलाह ख़ुल्द कुझु जेको हमेशह जे रहण जो वणु जेको आहे उनजी तोखे पंहिंजो निशान ॾियां हुनखे तोखे आउं ॿुधायां त कहिड़ो आहे त मिल्किल ला युबला ऐं मुल्क जेको पुराणो न थिए उहो तोखे आउं ॾस थो ॾेई छॾियां फाकला मिन हा पोइ ॿिन्ही खाधो हाणे हिते कोन्हे वीचारी हवा ते ॾोह त पहिरीं हवा खाधो इहा ॻाल्हि तौरात में आहे तौरात में क़ुर शरीफ़ में इहा ॻाल्हि कोन्हे का इन करे मूं असां पंहिंजी किताब में उनमें उहो बि लिखी छॾियो आहे इहा ॻाल्हि त पंहिंजो प्रोहाबिटेड ऐं परमिटेड ड्रिंक्स आहिनि फुड्स वग़ैरह जेको किताबु आहे अंग्रेज़ी में उनमें मुंहिंजी इहा ॻाल्हि सभु सवली हिन आयत जे हुन ते बहस ते बुनियाद ते असां इहा ॻाल्हि लिखीसूं हाणे पंहिंजा उलमा जेके आहिनि वेचारा मुस्लमान जेके आहिनि उहे पोइ उन इसाहिलियात खे वठी था पहिरीं वेचारी हवा खे हुन विछो विझो हवा खे विश्व विझंदो हल त आदम सां सही ॻाल्हि पई हले हवा वीचारी जो ॾोह पोइ चए थो हवा पहिरीं खाधो पोइ वरी हिनखे चई हाणे तूं खा पोइ वरी हुन हीअं थियो वरी हीअं थियो हलियो इहे ॻाल्हियूं अजायूं आहिनि क़ुर में कोन्हनि न कौरसल ईअं चयो आहे पोइ बि के रिवायतूं इहे हीअ साहिली रिवायतूं आहिनि भई ॾिसो सिधो आहे पंहिंजो ॿिन्ही खाधो पोइ चैतान कालिया आदम हल अदुल अला ख़ुल्द व मुल्क ला यबला फ़ु अकला मिन हा ॿिन्ही खाधो हुन मजा फ़ बदतल हुमा सौ आत हुआ पोइ पधरी थी वई हुननि जी ओघर ॿिन्ही ते त तफ़िक़ा यिफ़ान पोइ लॻा ॿई ॼणा चुंबणा पंहिंजो अले मिन वर्ख जन्नत वर्क़ु जन्नत जा पन जेके आहिनि असां आदम रब हू फ़ पोइ असां आदम हिते चयो न वरितो आदम यानी बेफ़रमानी कई आदम पोइ जेको भटकियल थी वियो हुयो सिम अजबा हो रबू पोइ अलाह ताला हुनखे चूंडियो वरी बि इन करण खां पोइ बि अलाह ताला हुनखे चूंडियो इन लाइ हस्तफा आदम सूरत आल इमरान में असां चूंडियो हुनखे हिते अजा हो मुश्तबा ऐं मुस्तफ़ा ऐं मुर्तज़ा ऐं नाला आहिनि अलहमदिल्ला असांजे घर में असां नाला रखिया आहिनि पंहिंजे पुटनि जा सुम सुम्हबाव अलाह ताला हुनजो चूंडियो चूंड कई रब हू फताब अलाए पोइ हुन ते तोबो हुनजी क़बूल कयईं तवाबु थियो हुन ते ताब कयईं अलाए वह हदा हुनखे हिदायत ॾिनई काल बि ता मिना जमीन पोइ चई हाणे हलो भला हेठि बाद कुमले बादुनि दुशन आयो फ़ा यकुमुम मिनी होदन फ़मन तबियाद पोइ जॾहिं मूं वटां हिदायत अचे पिया कमर अचनि त पोइ तव्हां फालो कजाओ फ़मन तबिया हुदाया फला यिल भला यशका जंहिं हिदायत ते हलिया जेके तंहिंजे लाइ का तकलीफ़ कोन्हे का भुल कोन्हे का या दिलूं भला यश का तकलीफ़ कोन्ह थींदी पोइ मन अन ज़िक्री जेको मुंहिंजे ज़िकर खां एराज़ु कंदो मूं मोड़ींदो त हू मइषतनि दन का पोइ हुनजो जेको थींदो गुज़रान जेको आहे सो तमामु तंग बुछुर थींदो मनाशर हुयो अमल क़यामत आम आहे पोइ हुनजो हुनखे उथारींदासूं क़यामत जे ॾींहुं अंधो करे पोइ हिते इहा ॻाल्हि करे थो काल रब लिमा हशर तनी आम आहे पोइ चए थो मूंखे अंधो छाला करे उथारियो अथई माण्हू चवंदो वक़्तु कुन त बसीरा ऐं मूंखे अख़ियूं हुयूं काल कज़ालिक अतथ आयासन हा फनसीत हा पोइ चई अहिड़े नमूने सां असांजो आयातूं तो वटि आहियूं पोइ हीअ जॾहिं आदम खां फिरी सॼी आदम ज़ात ॻाल्हि वञे थी असां जूं आयतूं तो ते आहियूं फ नसी था पोइ तव्हां विस तो विसारे छॾियूं फला लिखियलु योौम तुन सां असीं तोखे अॼु विसारे था छॾियूं पोइ जेके हे काफ़र हूंदा पर आदम अलाम खे अलाह ताला इश्तबाह बाद जेको हीअ ॻाल्हि थी उनखां पोइ त इन करे अलाह वा वर हमना वर झुखना वाफ़ज़ना वाहना अलाह सरतीम सरातीन रबना تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم